Üstesi bolmaz. Allany ýat edip, haky gözleseň, deňme-deň söwdanyň. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. Gümansyz ýanar sen, tüssesi bolmaz. Oky bäş wagtyňy, bolawer müfti. Eger bolajak sen, Resul ummaty, Zor bilen iberseň, goýna bir iti. Gurt gelende, goýna, astysy bolmaz. Bu sözi diýmesem, zabanym gijär. Öz köňlüň goýmasaň, dost köňli ynjar. Bagdatdan nar bişse, turşyzy injir, Hyrat dek hiç ýeriň pissesi bolmaz. Bu sözi diýmeklik bizlere namys. Bir möjezat gördüm, diýdim elhepis, Bagdatda gyş bolmaz, Gyrgyzda tomus, Bolgaryň şähriniň ýassysy bolmaz. This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. hem hiç kimse ynanmaz häli, Alsaň bir sary diş garry aýaly, Oýnaşaňda hiç bir yssysy bolmaz.